Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša, vai slavē to kungu, aleluja! skan raidījums Mūzika manā baznīcā. Labvakar, mīļie radiomārijas klausītāji! Ir pagājis mēnesis, un atkal mēs esam kopā. Šis ir tāds īpašs raidījums, kas nebūs tā kā ierasts, Mums nav aicināti diži cilvēki, bet mums, es šo raidījumu esmu vēlējusies uh, svinēt ar jums kopā dažu Eiropas lielu komponistu jubilejas, dzimšanas dienas, un šodien ir īpaša diena, arī dzimšanas diena. šo trakulīgo grieķu deju zorba. Es gribēju ieskandināt šīs dienas sevišķu dienu, kas ir dzimšanas diena. Un dzimšanas diena ir Jānim Karpovičam, kurš šodien ir mans studijas viesis. Sveiks, Jāni! Labvakar, labvakar klausītāji, un paldies par šo skaistu ielūgumu. Jā, un e, pašā sākumā es vēlētos tev, Jāni, rādījumā Marijas vārdā, savā personīgajā vārdā, varbūt tavu klausītāju un tavu klausītāju, tavas mūzikas cienītāju vārdā novēlēt tev daudz laimes, nu ne tikai, bet lai tev ir dievsvētība, kā jau mēs visi to vēlētos, gan tavā radošajā darbā, gan tavā mūzikā, gan arī tavā ģimenē. Un ir tāds speciāls, nu tāds neliels sveiciens. Thank you. Jā, tas ir tavs sveiciens no manis. Varbūt atpazini. Tas ir neliels fragments no vakardienas koncerta, eh, kuru, kur tu spēlēji Šopēnu. Nu, man eh, jāsaka, kā viens eh, zināms mūziķis parasti atbild, paldievs. <laughs> Tas ir savienojot paldies un dievu kopā, tad paldievs milzīgs visiem, visiem sveicējiem. Jā, un tu pieminēji koncertu. Jā, koncerts tik tiešām notika uh, vakardien, 9. aprīlī, uh, manas jubilejas ieskandināšanas ietvaros, un tur bija tāda kā šapeniāda. Tur skanēja pamatā šapēnu mūziku un latviešu kameru mūziku. Cik es saprotu, šādi koncerti būs bieži, jo mēs, protams, neko nereklamējam šobrīd, bet tas bija tāds dzimšanas dienas sveiciens. Nu jā, Paldies. tad, tad cik es zinu, šapēns vispār tev ir tāds mīļais komponists un, un tev patīk to spēlēt, un tāpēc ir vēl viens sveiciens gan klausītāji paklausīsimies Grande Polonēze Brilliante, kas ir Chopina skaņdarbs, ko Jānis ir izvēlējies pats. esi ne tikai pianists, tu esi arī ērģelnieks. Tu koncertē bieži, un, un, un es daudzās Latvijas baznīcās ar saviem koncertiem. Un tā kā raidījums patiesībā tā tēma mums ir jubilāri, tad varbūt tu nedaudz pastāst mums pirmkārt par to, ka nu, tu esi jubilārs, bet kā tu esi nonācis līdz tam, ka tu esi ērģelnieks un nevis pianists, un ko tu gribi labāk darīt, spēlēt klavierus vai ērģeles. Uh, un jā, kas ir svarīgs tavā dzīvē. Kāpēc tā izvēle ir šāda un kā tu vispār līdz tam nonāci? Jā, paldies. Jautājums ir ļoti, ļoti plašs. Tad jāsāk ar tiem pašiem pamatiem, kā es līdz tam nonācu. Man arī bija tā, ka man apmēram trīs gadu vecumā eh, es ieraudzīju kaut kur klavierus, pianino, un tiem klavieriem bija trīs pedāļi. Un man šie trīs pedāļi tik ļoti iefascinēja, ka es nolēmu mammai sacīt, es gribu spēlēt klavierus. Pedāļu dēļ. Pedāļu dēļ, jā. Smieklīgi tas sanāk, nevis taustiņu pirkstu, bet tieši pedāļu dēļ. Jā, no tā es sāku uh, mazajos saucamajos mediņos, klavieru spēli apgūt no 4,5 gadu vecuma. Un paralēli uh, mana mamma bija iestājusies Rīgas Svētā Jēkva katedrālē korī tajā laikā. Un es kā maziņš puika uh, dziedāju un nācu mammai līdz uz mēģinājumiem un svētēm misēm Jēkab katedrālē, dziedāja soprāna partiju, protams. <laughs> un tā tu izaugi līdz Un tās izaugi sakot līdz erģeļu mūzikai kā tādai, jo zinu, ka daudziem mūziķiem Rīgas domas ir bijis kā tāds pirmais iespējas erģelēm un vispār erģelnē karjerai, bet man tās šajā gadījumā bija Jēkab katedrāla un Jēkab katedrāls erģelis, jā. Un tu ar to gribi teikt, ka tu jau no bērnības zināji, ka tu spēlēsi erģelis? Jā, es tā varētu pilnībā apgalvot, jā. Mm. Tas, bija, tas, tas brīdis. nozīmē, ka tavs studijas vispirms kā pianistam un pēc tam kā ēģelniekam mūzikas akadēmijā bija pilnīgi likumsakarīgi un tur nav nekāda pārsteiguma. Nē, pārsteiguma tur nav, jo ērģels es mēģināju arī studiju laikā, kad vēl mācījos Emil Dārziņa mūzikas vidusskolā, gribēju jau tad eh, mācīties, sākt mācīties, bet tur nebija tāda iespēja, jo mūsu ērdeļa klase tur nebija. Jā. Agrāk senos laikos bija, bet tad viņu Eh, diemžēl visādi apstākļu dēļ tika nogriezta. Nu, nekas. nu, lūk, bet eh, dzīve nāk rit uz priekšu un, un, un, un pārsteigumu un šīs te vēlmes principā piepildās. Ir tikai jālūdz, jādomā, jāiet tajā virzienā. Nu, un tu šobrīd jau sevi var uzskatīt par nu, tādu pilnvērtīgu muziķu un mākslinieku. Un, eh, jā, mēs atkal nonākam par, pie tēmas jubilāru. Un es zinu, ka tev mm, bija tādi ir arī ērģeļu muzikas koncerti. Uh, varbūt nedaudz pastāst par tiem, ko tu tur spēlē un kāpēc, un varbūt mēs arī varam paklausīties kaut ko no tā. Jā, būtu jāatgriežas eh, tuvajā 2023. gadā, kur visa pasaule svinēja Maksa Rēgera 150. Eh, jubileju. Kas ir Maksa Rēgers? Maksa Rēgers ir vācu izcelsmes komponists, pedagogs, ērģelnieks un arī pianists vispār. Un Rēgera, Rēgeram ir ļoti, ļoti plašs kompozīcija klāsts, ļoti dažādām formām, dažādiem instrumentiem. Un, protams, tā skaitā prioritāte bija viņa dzīvē ērģelēm. Un eh, es nolēmu eh, šajā gadā pievērsties tieši Rēgera muzikai, un eh, šajā sakarībā es paņēmu mācīties Rēgera otro ērdeļu sonātu reminorā, kas ir ļoti apjomīgs un tehniski ļoti sarežģīts skandarbs, trīsdaļīgs un tos ieskaņoju uh, pagājušā gada 9. augustā Rīgas doma baznīcā pie lielajām vakarērģelēm. Varbūt mēs varētu lūgt uh, paklausīties nedaudz Maksa Rēgeru. tikai nepadodies, kā aizpērt, kas citiem izbrīnu raisīs un tver, savu gara spēku un stāju ver, vaļā, jo plaši, nepadodies. Aiz viltiem un bailēm stāv, kas stumšs, jācenšas lausties cauri jo tik divkrāsaina pasaule mums dota, kā šaha laukums - balts un melns. Mums spēlētājiem dots nepadoties, vai gurt no nastas un vaidēt sāpēs. Ja lausies cauri, tad ar visām sparēm. Gars, stalts un dieva dots būs tev daudz. Tu tikai nepadodies. Nu, lūk, Jānis Karpovičs ir arī dzēnieks. Jā, tā sanāca. Tā sanāca, ka šajā gadā mūza bija ar mani, ne tikai mūzikā, bet uh, pavērās šāds te apvārsnis, kā dzēja. Lai gan jāsaka man godīgi, ka tāds ļoti liels iespējas ir Ainis šajā sakarībā, bet jā, nu, dzēja tapa. Jā, un eh, lai turpinātu atkal par tevi kā par ērģelnieku, mm, mēs nonākam līdz uh, līdz vienam ārkārtīgi izcilam skaņdarbam un komponistam kā Ferenc Lists, kurš ir Ungārs pēc tautības un rakstījis ārkārtīgi daudz skaistas mūzikas, bet kā nu, man personīgi eh, bija pirms daudziem gadiem tāds milzīgs atradums eh, Ferenc Lists oratorija Viekrucis, kuru eh, man ir tas gods jau četrus gadus no vietas Eh, dziedāt tevis vadītā, vadītajos krustaceļos, dažādās Latvijas baznīcās. Pastāst lūdzu man par to, kā tu nonāci līdz listam, kāpēc tev viņš ir svarīgs un kāpēc tu vispār nu, spēlē šo mūziku regulāri katru gadu. Es, man ir atbilde, bet es gribētu dzirdēt tavu mhm, atbildi. Mm -hmm. Vispār jāsaka, ka lists eh, kā pienistam, kā pienistiem vispār ir ļoti nozīmīgs, jo uh, viss tā, tā fundamentālā bāze, ko viņš dod pianismā, ir ārkārtīgi neatsverama. Un viņš pats ir iesācis vispār faktu, ka vi, kā koncerti, kā klavieru mūzikas koncerti notiek tieši lists bija tas pirmais. Jā, bet pasak lūdzu man, kad lists jā. ir dzīvojis, jo es pieņemu, ka varbūt ir klausītāji, kas nemaz nezina. Ferenc Lists tā tad ir dzīvojis, respektīvi, 19. gadsimtā. Jā. Jā, Ungāris celsms bet ir daudz ceļojis un braukājis apkārt. Viņa vispār dzīves gājums bija ārkārtīgi interesants, ņemot vērā to, ka viņš dzīves nogalē pievērsās tik dziļi kristietībai, ka viņš aizgāja uz klosteri dzīvot, bet viņš pieņem, ka klosteri arī periodā noteikti turpinā rakstīt. Viņam ir arī vīru sastāvam daudz tieši sakrālas tematikas, bet viņam tā sakrālā ziņa ir bijusi laikam kopš laika gala. Viņš vienkārši to klavermūzikā izpauž bez vārdiem, uh, un vēlākajā laikā, kā piemēram oratorijā Viekrucis, viņš to ietver eh, vokāli instrumentālā muzikā ar vārdiem. Jā, nu, Viekrucis, mēs... man liekas, ir tik unikāls skaņdarbs, un man bieži vien ir jautājums, kāpēc tik maz viņš tiek atskaņots, un pat interesanti, ka tad, kad eh, lists to uzrakstīja, tad kādu ilgstošu laiku vispār šo eh, krusta ceļu nemaz neatskaņoja, kaut gan faktiski viņš ir reāli baznīcai rakstīta mūzika. Jā, tas ir tiesa. Uh, man lists arī bija milzīgs atradums, jo, ja mēs paskatāmies uz pašu partitūru, tur ir ārkārtīgi maz ko spēlēt. Bet uh, tas dziļums un tverums uh, Kristus ciešanām, Kristus ciešanu aprakstam katrai stacijai ir tik nesakām, nezmērām dziļš. Lists Jā, Krucis ir atcerējis 1878. gadā, tad, kad viņš viesojās Romā. Bet, diemžēl, viņš tur Eh, nepabeidza. Viņš pabeidza Budapeštā 1879. gadā, un eh, savas dzīves laikā viņš nemaz nebija eh, atskaņojis savu krustaceļu. To viņš, viņa vīzija bija atskaņot Romas kolizējā pie milzīga, gigantiska harmonija un klavierēm, jo tas ir rakstīts harmonijam un klavierēm ar kori četrbalsīgu un solistiem. O, jā, tā tad lists savā dzīves laikā, diemžēl, to nepiedzīvoja, bet mums ir tas gods e, to interpretēt, un tā mēs to darām. Latvijas jā, baznīcās, nu, dievnamos, dažādos, gan katoļu, gan luterāņu esam viesojušies. Jā, tas, tas gan, un visur šī muzika ir uz, uzņemta ar milzīg, milzīgām ovācijām, jo jā. E, man personīgi kā izpildītājam ir ārkārtīgi fascinējuši klausīties un dzirdēt to, uh, cik vienkāršās melodijā, tādā vienkāršiem līdzekļiem, komponistīs ērģeļu, ērģeļu skaņās ir ietverts, tur ir viss, tur ir jēzus soļi, viņa ciešanas, viņa domāšana par to, cik tas ir viņam smagi un kādas sāpes viņš cieš. Viss tajā sērģelēs, tajā muzikā ir. Un pat tad, kad viņš vienā no stacijām atdod garu, savu un, eh, un solis dzied Jēzus partiju, vai ne, ka viss ir piepildīts. Eh, un tad tās, tās nāves skaņas, tas, tas ir kaut kas tik dramatisks un, un, un, un tāpat laikā šī muzika ir tāda, tāda trīsdimensija, un tur, tur eģelēs ieskan tā mūžīgās eh, gaismas, esības, tā dieva nu, brīnums, mirdzums. Un, Jā, un, un, tas debesis, tas, debesis tas ir kaut kas vienkārši vienreizējs. Varbūt klausītāji nedaudz paklausīsimies šobrīd nelielu fragment tieši šo epizodi, bet es jums iesaku patiešām atrast šo skaņdarbu YouTube un noklausīties visu. Tas ir jau fragments, kur mēs dzirdējām, kad Jēzus atdod savu garu. Un tomēr šajā mūzikā viņa ir nu, ārkārtīgi gaiša finālā, jo lists tajā beiga epizodē ieliek tik daudz no, no sevis, no tās, kā tu teici, ja, šī te garīgā cilvēka. Un šis slavējums, Ave Kruks, manuprāt, izsaka visu to, uh, cik, cik tas krusts ir mūžīgs. Es esmu sveicināts krusts. Thank you. jā, grūti atsākt gandrīz pēc <laughs> šādas mūzikas runāt. Bet uh, mūzikas pasaulē ir arī, protams, citi skaņdarbi, kas ir mm, pilnīgi atšķirīgi <laughs> listam. Un kā viens no mm, šodienas izvēlētajiem skaņdarbiem un komponistiem, par ko varbūt mēs nedaudz varētu parunāt, ir Johans Sebastians Bachs. Protams, tu viņu zini, un es arī es eh, mūzikas eh, skolā spēlēju <laughs> invencijas mm. un prelūdes. Un, eh, protams, viņš ir rakstījis daudz un dažādas mūzikas, gan klavierēm un tā. Bet šodien, mm, manuprāt, mēs varētu pievērsties uh, Baham pirmkārt ar to, ka tieši uh, šajā ciešanu laikā, šajā nu, Bahs ir uzrakstījis mūziku uh, pasijām, uh, kas patiesībā ir evaņģēlīja un jā, ir eh, visiem zināmā Jāņa pasija, Mateja pasija, un kā mēs šodien izrunājām, ka patiesībā it kā ir četras, bet par tā... Jā, iesāktas ir vēl divas, kas ir Lūkas un Marka pasija, bet eh, tās nav Baha paša pabeigtas, tas Jā. ir tikai, es pēc skicēju, kāds no skolniekiem turpinās un arī pabeigts. Jā, bet viņas vienalga visas ir ļoti iespaidīgas jā, jā. savā tanī, tā. Uh, nu, tanī, tanī, tanī dinamismā un, un ev, ev, evaņģēlīga ietveršanā muzikas materiālā. Un, jā, bet šodien, šodien mēs esam izvēlējušies tieši Jāņu pasīvu. Uh, jā, kāpēc Jāņu pasīvu, Jāni? <laughs> nu, varbūt, ka ar manu vārdu tur gluži nemir mazāks sakars, bet vislielākais ir ar Eh, Jāna Kristītāja, vai ne? Un eh, mēs zinām, eh, ka Jāņa, pas, Jāņa evaņģēlijas ir viens no tādiem, nu, visaugstākā līmeņa stūrakmeņiem tieši evaņģēlijos, ar visu tādu vienu no ārkārtīgi dziļas gradācijas mēs tur atrodam. Un, un Vakam šī te mūzika ietver tiekš pasijas, jeb kas ir pasija, tas ir Kristus ciešanu apraksts. Šis te Kristu ciešana apraksts Baham ietverts muzikā ir sava veida tāda kā opera. Un tāds interesants fakts, ka Bahs savas dzīves laikā nekad nav uzrakstījis nevienu operu, presetā savam um, kolēģim Georgam Friedrikam Hendelim, kurš praktiski ieguva pasaules slavu un, uh, un, un, un savu tādu, jā, nu, varētu teikt, bagātību tieši operas žanrā, bet Bahs nekad to nav atļāvies un, uh, un Bet būtībā viņa tāds operiskais talants izpaužas tieši iekšā pasīs, jo pasī tā tomēr ir izrāde šajā veidā. Un uh, Svētā Jāņa pasīja tika atskaņota 1724. gadā. Lielajā piekdienā Svētā Nikolai baznīcā Leipcigā. Leipcigā. Jā, Jā, tur, kur Baks strādāja. Un šajā mūzikā ir atspoguļots viss Kristus ciešanas, un eh, ļoti interesanti, ka uh, eh, ir sevišķi, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanti tas moments, kā Bahs ir kori pārvērts no, pārvērts no vienkārši kora, kas nu, skan pēkšņi par barbaru, bar, bar, kas tajā brīdī kliedz viņu sit viņu krustā. Un, Un uh, atkal, klausītāji, es jums tiešām iesaku pilni noklausīties šo mūziku, atrast YouTube arī tad, ja jūs netiekat uz koncertiem, jo Jāņa Pasī, kā mēs zinām, ir skanējuši šogad pirms lieldienām uh, vairākos uh, eh, dievnamos un dažādos izpildījumos. Jā, varbūt mēs varētu nedaudz ieskicēt un paklausīties arī šo brīnišķīgo eh, skaņdarbu, lai vēlreiz atcerētos un padomātu par Kristus ciešanām. iespējams nedziedāt līdzi. Kad tā mūzika tik ļoti parauja, ka visu laiku gribās kustēties. Un, jā. Nu jā, šis baroka mūzikas šedevrs, man liekas, ir viens no pasaulē visatpazīstamākajiem, vislavenākajiem, vis, visvairāk, man liekas, spēlētākajiem un atskaņotākajiem skaņdarbiem, jo šajā baroka mūzikā tur tas ir, ir tas tik spilgti atspoguļojās šis, šis stāsts par par um, nodevību, par uh, nu, jā, viss, vis, kas, te, kas, kas Jāņa evanģēlijā, tas arī šeit ir. Nu, konkurējošā firma ir Mateja pasija, protams, bet Mateja pasija aizņem vien trīs stundas, turpat Jāņa pasija drusku īsāk. Nu, Jāņa pasija daudz īsāk, jā. jā, un tāpēc, bet mēs neklausīsimies nepilni Jāņa jā, pasija, ne. Vienkārši šis ir tāds ierozinājums jums klausītāji, uh, Eh, varbūt, eh, nu, jā, varbūt, ja ne šogad, tad varbūt nākošu gadu vai kādu brīdi, kad jums ir laiks, eh, un izdzīvot, izdzīvot jēzus ciešanas arī nu, baroka mūzikas garā, jo tur patiešām ir viss, kas, ko, ko, ko Jēzus ir izdzīvojis un piedzīvojis šajā pasaulē un uzejot debesīs. Vēl šis raidījums ir kā jau es iepriekš teicu, veltīts ne tikai jubilāriem, bet patiesībā tādai, nu, varētu gribētos man iezīmēt tādu, tādu, tādu sadaļu mūzikas vēsturē, kā, kā vīns klasiķi. Un mēs kā pirmo es gribētu parunāt nedaudz par Mocartu, Wolfgang Amadeju, kurš ir protams, atkal izcils, viens no izcilākajiem pasaules ģēnijiem. Un, um, un viņam, protams, ir milzīgi daudz operas rakstītas un dažādi skaņdarbi. Bet šodienas raidījumā, uh, ejot atkal cauri šim liturģiskajam laikam, kā ciešanas laiks, um, jā, Maucers ir uzrakstījis arī mesu, uh, rekviem kuru mēs, protams, visi zinām, pazīstam un patiesībā dziedam līdzi arī tāpat kā Baha Jāņa Pasī. Jā, kāpēc, kā, kas tev būtu sakāms un, un ar ko tev šķiet svarīgs Mozart rekviems? Nu, jāsaka tā, ka šis skandarbs pats par sevi ir ārkārtīgi iespaidīgs, ņemot vērā to viņa vēsturi. Tas, ka Mocarts uzraksta pats līdz lakrimozes daļai, astotajai, uh, un beigās eh, pa, būtībā viņš jau pats sev uzrakstīs rekviem, lai gan viņam ir pasūtināms no nezinām cilvēka, kurš savus sievas nāvē par godu gribēja pasūtināt šo te rekviem. Nu jā, un, un Mozart skolnieks eh, Zusmējers eh, pabeidz šo te rekviem. Jā, nu viņš faktiski bija tādā pilnīgi pie pilnas veselības un rakstīja burvi flautu, un viņam jā. nebija ne mazākā nojausma par to, ka faktiski Eh, nu, mēs, kas faktiski, nu, kur, kur mēs šobrīd saucam par rekviem, bija Mocarta gulbi dziesma. Jā, eh, Jā, nu ārkārtīgi, teiksim tā, tas Mocarta devums vispār mūzikas vēsturē un pasaulē ir eh, ārkārtīgi milzīgs. Viņam ir ļoti daudz mazās mesas, viņam ir ļoti iespēdīga kronēšanas mesa, kas ir arī Latvijā skanējusi vairākos dienamos teskā tā Jākab katedrālē. Uh, Jā, jā. Lūk, un eh, kā maziņš puika, es atceros, mēs dziedājām vienu no tādām mazām grāmatiņām, un tieši kronēšanas mesas un, un, un pat krēdo daļu. Jāsaka, jā, kas ir ļoti sarežģīti. Jā, patiesi. kas ir sarežģīti un visgarākā no mēs daļām. Jā. jā, un vēl ir, man liekas, ļoti interesanti zināt klausītājiem, kas eh, mūs klausās, kā Maucertam ir ļoti daudz meses, mazās meses, kas noteikti būtu dziedāmas eh, un paceļamas visiem baznīcas koriem svētku reizēs. Jā. Jā, pilnīgi noteikti. Izmēra ziņā mazas, kompaktas. <laughs> Tikai jāmācās. Nemaz tik daudz vēl jāmācās, nu jā. vienkārši jādzied un, un ceļam un, un, un varbūt arī atceramies, ka tas tomēr ir, nu tā ir tomēr vērtīga muzika. Bet atgriežoties pie rekviem, jo mēs esam šajā te liturģiskajā ciklā vēl aizkavējušies, jā, lakrimoza, pēc kuras vainīgais celsies no oglēm, lai tiktu tiesāts. Tāpēc saudzē viņu, ak, Dievs, apžēlojies par Jēzu. Dod viņiem mūžīgo mieru. tā mēs esam nonākuši, iz, mēģinot eh, izdzīvot un saklausīt Kristus ciešanas līdz tam, ka Jēzus tomēr uzgāja debesīs, un, un, un viņš tur ir, un mums ir lieldienas. Un kā viena no nozīmīgajām lieldienu atspoguļojumiem mūzikā, mēs atkal atgriežamies pie Johana Sebastiana Bacha, jo, manuprāt, viņa lieldienu oratorija tas ir atkal tāds muzikas šedevrs, ko varbūt vajadzētu biežāk atskaņot. Un, eh, kā jau tu teici, ja, Hendels uzrakstīja vienu mesiju, eh, un, eh, jā, un, un, un, un to nepārtraukt viss dzied. Jā. Bet Baham jā. ir lieldienu, mm, lieldienu oratorija. Mm, jā, vai mēs varētu paklausīties arī Baha lieldienu oratoriju kādu fragmentu, saprotot to, ka nu, ir lieldienas atnākušas un, un varbūt priecāsimies, paklausīsimies, kā tas skan. Thank you. nedaudz ieklausoties un tā varbūt gūstot kādu tādu priekšstatu par baroku fantastisko tādu šo te Baha lieldienu oratoriju, mēs esam nonākuši pie, pie lieldienām, bet atgriežoties atkal šobrīd pie vīnas klasiķiem, manuprāt, mums vajadzētu atcerēties, ka viens no vīnas klasiķiem, kurš arī bija jubilārs decembrī, kurš svinēja dzimšanas dienu decembrī, tas bija uh, mūsu dižais Beethovens, kurš ir arī, protams, rakstījis ārkārtīgi daudz skaistas muzikas un, protams, pieder pie vīnas klasiķiem. Šodienas raidījumā mēs esam izvēlējušies atkal mēs, ne? tā ir, jā, ko tad mēs esam izvēlējušies? Nu, mēs šodienas raidījumā izvēlējušies Jozefa Haidna, Sevīnas klasiķa pamatlicēja nesu. Jā, jā Jozefa Kaina. Vispirms mums būs nesu, Kainas. Jā, jā. sāksim ar Kainu, jo Bethovens bija jaunāks par Kainu. <laughs> jā, tas gan. jā. Nu, lūk. Labi. Un tad um, Haina uh, mesu Marijas godam veltīto, un, uh, kas ir numur 5, Mibama mažorā. Ārkārtīgi skaista muzika. Haidam kopumā 14 mesas. Bet priekš, bet priekš šodienas liturģijas nu, drusciņi par garu, jo tas ir tiešām iespaidīgs un liels formas darbs. Bet man ir tāda zināma informācija, un avoti lēsta <laughs> Silvija, ka ir bijusi savā laikā kāda pieredze tieši saistībā ar Haidu Mesām. Interesanti. Jā, nu tā bija pieredze man, tas, protams, tāds stāsts, kad pirms 30 gadiem kamerkors versija devās uz Austrāliju, un lai kopā ar Austrālijas kamerorķestru atskaņot Haidnu, Marijas mēsu, kuru mēs, atrodot rakņā, rakņājoties eh, bibliotekā, atradām. Un, un, un eh, šķiet, ka tā bija Domažorā, un mēs gatavojāmies, un mēs sapratām, ā, ka tā ir samērā viegla, un eh, ka vienam ka, kamerkoriem dziedama, un, protams, arī kamerkora solisti tur var izpausties, un, un Un mēs sagatavojām šo, mēs aizbraucām uz Austrāliju, un pēkšņi mēģinājumā mums noliek pilnīgi citu partitūru, un tā bija šī te, um, ko mēs šodien klausīsimies. Un, Tad uh, mūsu diriģents Juris Vaivots vesels divas naktis griez uh, kaut kādas notis, kur mēs dabūjām un taisīja partitūras un līmēja kopā. Un, Un uz mēģinājumu mēs bijām gatavi un drusku gan, gandrīz lasījām no lapas uh, to mūziku, kas vispār nemaz nav tik viegli. Uh, jā, ļoti centāmies, un tas bija tāda man, mana pieredze, eh, kā teikt, eh, nu, ielikt laivā ar partitūru rokā un dziedāt <laughs> Josefu Haidnu eh, šo te nībamo. Tas neliels apjukums, vai ne? Marijana Cēle mēs un Marijas Godam mēs. Un, un Marija Virģina mēs. Marija Virģina, jā, <laughs> Virģinija. Un viens vārds patiesībā ļoti daudz ko mainīja. Un, um, jā. Jā, tas bija tāds milzīgs stress, bet pilsētas Stonholē mēs nodziedājām. Protams, mēs būtu varējuši uh, ņemt līdzi mm, solistus, ka faktiski tur būtu vieta, jo uh, tā patiešām ir tāda. Nu, mm, profesionāliem dziedātājiem dziedām, dziedām solo, uh, skaņdarbs ir solistiem domāts. Ja? Bet nu, mēs tikām galā, un mūsu kordziedātāji gods, kam godam arī ļoti saņēmās, un, un, un, un mēs šo te nociedājām. Jā, tas bija ļoti jautri, un, un katrā ziņā nu, tāds skatījums manā dzīvē ir. Jā, tātad Jozefs Haidns, atkal vīnas klasiķis, protams, humorists un ļoti jautrs, un patiesībā mm, šai klasiskās mūzikas, šī vīnas klasiķa pamatlicējs un, un tāda jauna, uh, žanra radītājs. Un, jā, paklausīsimies kādu fragment no šīs mesas. Jozefam Haidam dzimšanas diena, man liekas, bija 31. martā, vai ne? Tā kā viņš arī ir jubilārs. Ja mēs kaut ko tagad Jozefam Haidam jau... dzimšanas dienu, jā, laikam, laikam bija martā. Jo 31. tā kā jubilārs viņš arī ir kopā ar, kopā ar Lielo dižgaru uh, eh, Beethovenu. Nu, lūk, un tad mēs tomēr esam nonākuši līdz Beethovenam, kas ir trešais lielais dižais komponists, vīns klasiķis, un arī Beethovens ir sarakstījis misi, mesu, un mēs esam izvēlējušies šo mesu solemnis šodien. Jeb svinīgā mesa. Jeb svinīgā mesa. Jā, kāpēc? Un, protams, skaidrs, mēs, mēs vispār šodien esam izvēlējušies mesas, vai ne? <laughs> Lielākoties. Jā, nu Bethovens eh, vispār nav īpaši raksturīgi viņam, ka viņš rakstā korāļu mūziku un vokālu instrumentālo. Mm jo viņa darbības spektrs ir iekšā klavieru mūzikas un simfoniskās mūzikas, kā mēs zinām, deviņas simfonijas. Mm. Devītajā simfonijā gan koris piedalās, vai ne? Jā. Jā, tur ir tas liels sastāvs. Uh, arī korāļa simfonijā tur ir klavieris un koris un orķestris. Bet, principā, viņam ir trīs tādas lielas korāļu kompozīcijas, un viena no tām ir Mēsas Solemnis, Remažora opus 123 ko, kas ir pirmatskaņota ļoti interesanti, kas uh, eh, Sanktpēterburgā 1824. gadā. Jā, un interesanti, Jā. ka atskaņojot Pēterburgā, tā vispār neskanēja kā garīga muzika, jo tā bija koncertzālē, viņi atskaņo, to atskaņoja, un eh, koncertzālē vispār garīga muzika nedrīkstēja atskaņot, un tāpēc tie tur bija sadalīts kaut kā daļās un tā. Un tad tā īstais pirmatskaņojums faktiski bija jau pēc kaut kāda diezgan ilga laika, ka uh, Austrijā, kad nu, tomēr šī mesa tika atskaņota kā mesa. Varbūt Jā. šoreiz, tā kā mums ir lieldienas un lieldienu laiks, un mēs visi gavilējam un priecājamies, tad mēs varētu gribēt noklausīties un eh, aicināt, jūs, aicināt klausītājus noklausīties šīs mesas vienu nu, fragment no mesas, kas ir gloriju. Jā, nu tā tad gods Dievam augstībā. šajā fragmentā klausītāji jūs varējāt dzirdēt eh, un ieklausīties tajā Beethovena burvībā un faktiski tādā Eh, skaistumā, ko viņš ir uh, rakstījis, kas ir patiesībā izpildītājiem ārkārtīgi grūti izpildāms. Ja? No trīs forta līdz subito piano un tās pēkšņās, tās dinamiskās uh, gradācijas, kas patiesībā izpildītājiem ir ļoti grūtas. Un, un tāpēc arī uh, vēsturiski mēs zinām, kāpēc netika šīs, šī misa atskaņota noliktajā dienā, tikai tāpēc, ka uh, kors nebija spējīgs sagatavot ar ar visu savu profesionālismu, ja šo izpildījumu tādā kvalitātē, kā, tas, kā to kompanists bija iecerējis. Jo patiešām tā viņi ir ārkārtīgi eh, nu, muziķiem un māksliniekiem grūti jāpiezīmē, izpildām. Jāpiezīmē arī tas, ka pirms 200 un 300 gadiem gan Bahkara, Bethovena laikā, Vispār bija ļoti ierobežots arī resurss bieži vien komponistiem, un viņiem dziedāja un jārēķinās bija ar to, kas viņam tur bija. Ja bija 8 vai 12 balsīgi zēnu kurs, tad viņi dziedāja to Mateja vai Jāņa pasī. Tāpat arī droši vien Beethovena gadījumā, kur jau arī gan sieviešu kārtas pārstāvis dziedāja. Jā. Jo bija četrbalsīgs soprāns, alstenošs bass, bet jā, bet eh, tas bija Tas man vienmēr rūtības. ir pārsteidz, kad es domāju par Johanu Sebastianu Bachu, jā, ceļš ir tad, kad mm -hmm. viņš mhm. bija ēģelnieks un viņam blakus tur stāvēja, nu, pilsētas puikas, kas ir atnākuši, kuriem bija jānāk dziedāt baznīcas korī. Patiesībā es domāju, ka viņi nebūtu nebija izglītoti muzikā, kā piemēram mūsu uh, domu skolas puikas vai, vai, vai mediņu skolas puikas, mm -hmm. kur pazīst notis un kuri vispār zina, kas ir uh, dinamika un tā tālāk. Tie bija vienkārši parasti puišeļi, kur nāca dziedāt baznīcā svētdienās. Un es vienkārši varu apbrīnot, yeah kā, kas tur bija jāizdara, ja, lai te, šādu veidu muziku jā. vispār atskaņotu. Principā dievkalpojumos mēs fūgus eh, klausāmies un dziedam. Tur puši izpildījumā vispār eh, jā. abrīnojam. Abrīnojam. Nu jā, jā. Uh, lūk, mīļie skatīt, klausītāji un skatītāji, jo arī daži skatās uh, YouTube uh, un skatīsies atkārtojumā šo uh, mūsu raidījumu kā noslēgumā, jo mūsu raidījums, diemžēl, kā parasti, ļoti ātri beidzās un, un tā stunda ir paskrējusi, bet šis mums raidījums ir tomēr par dzimšanas dienām, par jubilejām, uh, Un, jā, mēs kopīgi izlēmām, ka šo, skaņdarbu, ka šo raidījumu vajadzētu beigt ar vienu lielu jubilāru, kas arī ir Eiropas, māksla, Eiropas komponists. Bet pirms mēs piesakām šo, šo komponistu un skaņdarbu, mīļie rādījumi arī klausītāji. Pirmkārt, es no visas sirds gribu pateikt paldies visiem ziedotājiem, kas atbalsta šo mūsu radio, jo, jo jūs, ar jūsu atbalstu mēs varam gan mūziku klausīties, gan arī runāt pie jauniem un skaistiem labiem mikrofoniem, un šī kvalitāte ir eh, neapšaubām daudz labāk un uzlabojusies. Un vēl es aicinātu jūs visus šo mūziku klausoties, padomāt par to, ka šie šedevri faktiski ir Eiropas eh, kultūra, eh, mūzika ir Eiropas kultūras sastāvdaļa, tāpat kā mūsu Eiropas kultūra ir mūsu māksla, mūsu arhitektūra. Un kāpēc es par to runāju? Tuvojās vēlēšanas, un es nedomāju, ka būtu jārunā par mūziku un politiku. Un tomēr uh, mums katram cilvēkam ir jāatcerās, ka mums ir jāsargā savu kultūru, mums ir jāsargā savu vērtību, savas vērtības un jāsargā savu Eiropu. Mums ir jāsargā arī savu Latviju Eiropā. Tāpēc neaizmirsīsim, ka mums ir pienākums un uh, mums ir jāiet uz vēlēšanām, klausieties un domājiet Un uh, saprotiet, ka Eiropas mūzika, māksla, arhitektūra un mūsu ikdiena ir Eiropas sastāvdaļa. Mums tā ir ļoti svarīga. Jā, kas tad, ar ko tad mēs noslēgsim šo raidījumu? Noslēgsimies ar Bedežiha Smetanas, čeha komponista, skandarbu uh, Moldava no orķestra svītes uh, Mana dzimtene. Tātad Smetana ir tieši pirms uh, 200 gadiem dzimis, 1824. gada 2. martā. Tā kā šogad mums ir apaļi 200 gadi smetanē. Jā, un Smetana ir čehu komponists, kurš gan pārsvarā ir rakstījis, eh, nu tā teikt, eh, operas mūziku, eh, bet, protams, bijis arī spēlējis dažādās Eiropas valstīs, ne tikai Čehijā. Jā, nu, šī muzika, kā Moldova, ir ļoti populāra, visiem pazīstama, lai jums klausītāji jauks vakars, un jā, līdz nākošai reizei.